обіцянки тепер то не стане дотримуватись. Цей Закарпатець Яків, який добре розумів німецьку, підтвердив, почув, як топайде, пожартував до старшого з охорони, мовляв, сьогодні особливо пильнуйте, бо завтра вже не буде кого. Хай поїдять і влягаються спати, ні про що не здогадуючись. Так завжди простіше знищувати. Коли жертва не відає про загибель, не здогадується, а сподівається до останнього цьому ж мали вже досвід. І в 41-му сюди гнали людей буцімто для виїзду кудись на нове місце, і жертви йшли, справді зібравшись у далеку дорогу. А їх привели в яр і всіх розстріляли. Тисячі. Рівно два роки тому. Аж дивно, у цей же день, 29 вересня, буваючи такі неймовірні збіги. І в душогубки впихали, ніби везли на допит, заганяли в газові камери, наче до лазні митись. Навіть перед тим видавали для більшої правдоподібності по шматочку ерзац мила так зручніше і надійніше. Помийте забруднені руки, напийтесь води, поглитайте гарячої звареної в лушпині картоплі і нічого не думайте, не підозрівайте, лягайте і спіть, наче й не вас постріляють вранці, а потім спалять і попілець розвіють по узгір'ях яру, як уже розвіяли з багатьох тисяч. Спіть і не щиняйте передчасного лементу. Морган Капут пояснив топає начальнику караулу, навіть не остерігаючись, що його хтось підслухає. Чого б мав зважати на трупи? А яків почув і переклав завтра вранці кінець, хоча і без того перекладу смертники все добре зрозуміли, а фронт був уже поруч. В'язні чули його ночами, особливо в землянці, коли притулитись змерзлим тремтячим тілом до вогкої долівки, відчували, як земля теж дрижала, але певна річ не від холоду. Топойде навіть не поїхав до міста, де мав поблизу Бесарабського ринку гарно обставлену квартиру. Лишився ночувати тут, у своїй кімнаті на другому поверсі будинку табірної комендатури переспити на дивані, аби завтра в досвіта самому поставити крапку над осточортілим уже йому бабиним яром. І одразу доповість рейхсфюреру жодних свідків, ні живих, ні мертвих, і ніяких слідів. Топайде зостався у таборі. Хоч не любив тут ночувати, вночі особливо душило смородом. Першої ж ночі, як тільки потрапив сюди, не міг заснути. Підійшов тоді до вікна яка смердота і щільно причинив його, але смороду від того не поменшало, а наче ще погустішало в кімнаті, немов проникав крізь скло, крізь цегляні стіни, жахливий дух людського горілого м'яса і волосся. Вдень трохи звикав до того, вважаючи, що інакше не можна, що зносити байдуже цей трупно нудотний сморід зобов'язують його службові обов'язки, яких він, есесівський офіцер, порушувати не збирався, але ночами і він утікав спати до міста, а сьогодні мусив лишитись. Мовчки стояв біля щільно зачиненого вікна, найдужче злився зараз на дощ, на обридливу мряку, що дедалі густіше сіклав шипки. Все проти них у цій ненависній країні, навіть погода. Російські морози зашкодили доблесним військам фюрера, так принаймні вважалося. А тут дощ, намокнуть дрова, добротні соснові плахи, котрі з трудом роздобув, і потім горітимуть довше, ніж передбачалось, і фінал його місії затягнеться. А кому це потрібно? Дійсно, кому. Прискіпливо оглядав довгі вигнуті нігті на кістлявих блідих пальцях. Які тут можуть бути пояснення? Він офіцер і зобов'язаний виконувати накази. Не було б його, був би хтось інший. Яка різниця для приречених, хто їх знищить? То чому не він? Вважав навіть за честь, що доручили саме йому особисто Гімлер, і що через це його топа йде, побоювались колеги, теж подобалось. Зрештою, він лише льотчик, який скидає бомби на багатолюдне місто. Гидливо кривила потворна гримаса тонкі уста. Він пілот, якого не обходить кількість жертв і винні вони чи не винні, він лише скидає бомби. Внизу у вартівні хтось уперто мучив губну гармонійку, незугарно пілікав, і мов би, у тон йому осоружно підвискували намоклі на дощі вовкодави. За вікном із старої берези густо сипалось зблідле жовтаве листя, ніби давно чекало дощу, щоб зразу оголити стемнілі віти і стовбур, хай омиє їх старанно осіння мряка, переполощі, обілить від кіптєвої сажі. Сік обшибки дощ, плюскотів монотонно, нудно пилікав хтось на губній гармості і підвискували, мов не перед добром, намоклі пси. Топає, де, здавалось, не чув нічого. Зосереджено, втупивши засклілі очі в мутні шипки, відкушував на нігтях болючі задерки. Вечір як вічність. Хоч напилися води, і ніби поїли, а проте не спалося. Чи не вперше в'язні, повечерявши, не звалились стомлено на зіпрілу долівку, не поринули у тривожний сон, а ждали лежали у глухо загусклій пітьмі, прислухались до того, що долинало з надвору крізь грати дверей, опечатаних грубезним замком, як пломбою, що виникало тут, у підземеллі, а найдужче до того, що сподівалися кожної миті почути, але чого й досі не вловлював слух, як не напружувався. А сон підступно морив раз у раз штовхав у якесь мертве бездоння після денної виснажливої праці, після знемоги фізичної і нервової. Зрештою, після тієї несподіваної бараболі, вареної в лушпайках, що прив'ялила черв'ячок голоду, і особливо додавала сонливості. Повіки неслухняно скліплювались, налита свинцем голова, мов підтята, час від часу рвучко смикалась донизу пересилювали себе, лежали, слухали, очікували, бо коли б не проспати того найголовнішого зараз рятівного. Чекали якихось незвично важливих слів, якогось раптового сигналу, хоч і не уявляли гаразд, що то має бути за сигнал, за слова, і від кого та звідки їх дожидатись. А на дворі темніло і темніло, вогко туманно. Погода була мутна і холодна, як ті збовтини, котрими їх годували щовечора. Здавалось, там за брамою уже навіть темніше, ніж у землянці. Припускав дощ. Плюскіт води посилився, і вітер дув, що в бойтут у тісній норі, відчутніші стали його пронизливі протяги. Все хоч повільно, але змінювалось. Лише час ніби застиг на місці, але ні. Минає і час, бо міняються вартові. Ось знову, важко гупаючи чобітьми, голосно перегукуючись, немов для сміливості, вартові заступають один одного. Промінь ліхтарика гостро ковзнув по воротях, прохопившись крізь грати і в підземелля, сліпучим полиском освітив замок, пильно обмацав його і лише по тому майнув у бік на стежку. Вартовий продибав перед ворітьми, потім потупав уздовж землянки аж до кінця і знов назад попід ворітьми сюди, туди. Ще кілька довгих, як вічність, хвилин, чи, може, й година минула вже. Доки можна чекати, боротись над силу з утомою, сном, тривогою очікування. Щоб не заснути, Микола намагався думати. Уперто напружено, бо й справді думати було про що і про нинішнє, і про подальше. Але чомусь настирливо напливало минуле. Отой мертвий ранок, що так нагадував зараз цей мертвий вечір, оте світання, коли він підхопився, немов ошпарений з лежанки на веранді, і довго не міг збагнути, чи страхіття йому лише наснилось, чи були дійсністю. Слух уперто чекав сигналу, натягнений, мов тятива лука, а тим часом десь глибше, наче на задньому плані, зринало інше тодішнє, чітке до найменших подробиць, як глухо гупнуло яблуко в городі, підточене хробаком і як верещала корба криниці, і перший удар в обличчі коменданта поліції Захарія і внутрішня радість, що партизани встигли забрати, наготоване для них, бо видав той, хто все добре знав, і могло обернутись гірше, хоч зараз це й не мало значення. Ага. Він чекає сигналу, що тот має почутись і спрямувати все слух, зір, думку, вчинки в якомусь одному напрямку ніби і завбаченому наперед, а проте досить несподіваному і незвіданому. Аби переконати себе та й інших, що він не заснув, не дрімає, аж де, заворушився, глухо з надривом забухикав. І нарешті почулось неголосне пора. То обізвався товариш Федір і всі, хто й задрімав ненароком, почули те майже безгучно сказане слово ожили миттю. І землянкою від того загального руху, немов кола відкинутого на воду камінчика, покотився приглушений брязкіт і стих, мов би наготувавшись чекати подальшого. Будіть усіх, наказав товариш Федір хоч відчував, що ніхто вже не спить, ніхто не міг спати, хоч була пізня ніч. Обережно розковуватись, озброїтися і ждати команди. Добули з потайних схованок знайдені за кілька останніх днів інструменти, кілька ножиць, ножів, стамеску. Малувато, але доведеться миритись. Микола дістав ножиці, оті, що приніс сюди першими кравецькі широколезі. Хотів розкувати товариша Федора. Йому, як назло, перебили сьогодні палицею праву руку, коли укладали піч для себе і надто помітно тягли час. Могли і пристрелити. Про таке навіть страшно було подумати, як би почали втечу без товариша Федора. Отож. Розкуватися сам він не міг, і Микола нагнувся до його ніг. Але Гордій, що бозна, звідки раптом опинився поруч, ухопив Миколу за руку щось поквапливо, доводив, благав, і товариш Федір порадив допоможи йому. Мабуть, помічав, як останнім часом Гордій тримався Миколи, яким запобігливим поглядом стежив за ним, наче побоювався, що від нього приховують щось дуже важливе і в останній момент можуть забути його чи обійти. Микола неохоче послухався, а коли з Гордієвих щиколоток спали закови, той упіймав у потемках Миколину руку і заходився тулити її до своїх колючих, зарослих щік, ніби хотів і не насмілювався поцілувати. Микола невдоволено відсмикнув руку і взявся розковувати товариша Федора. Хоч розгинати товстий металевий хомутик доводилось довше, ніж заклепував його на ковадлі рейці замахнув молотком німець коваль, а все ж можна було справитись. Важко, поки не зробиш на склепені, бодай невеличкі шпарини. Лезо спорскує і кайдани від того смикання гучно брящать. Та коли виникає в хомутику щілинка, тоді вже легше. Заправляєш туди кінчик ножиць навпомацький і тиснеш звільно з усієї сили, хоч уже і небагато її мав зараз. І хомутик поволі розходився, одгинався на товщину дроту настільки, що можна було вивільнити кінець ланцюга. З собою морочився найдовше і притомився. Правиця аж тремтіла від напруження, та й незручно було, зігнувшись напополам орудувати. Не раз довелось перепочивати, важко дихаючи і розминаючи закляклі пальці рук. Розкувався нарешті. Поворушив затерплими ступнями. І, хоч добре знав, що кайданів уже на ногах немає, а проте, здавалося, наче й досі був закований, ворушив полегшено ступнями, пальцями і так і сяк, згинав, розгинав, ланцюги не брящали, і лише від того починав усвідомлювати, вірити, що він таки вільний, уже не в кайданах. Тим часом ножиці хтось вихопив з рук, і Микола чув, як збоку вовтузились, глухо хекали в'язні, круто крізь зуби лаялись, матюкались, не в змозі швидко розігнути хомутик. Руки, звісно, шарпали кайдани, і брязкіт дедалі посилювався. Товариш Федір стояв під стіною, закусивши до болю губу. Відчував коло серця терпкий холодок. Починалося те, чого побоювався, остерігався найбільше паніка. Те, що здатне будь-яку найретельніше підготовлену справу звести в одну мить на нівець. Пробував неголосно нагадати про небезпеку, дисципліну, здоровий глузд, але його вже не слухали, просто не чули з-за того ошаленілого брязкоту. Кожен зараз знав одне швидше позбутись осоружних пут. Хоч на дверях іще чорнів замок, і ворота були щільно зачинені, і вартовий гупав змірено попід землянкою, але хтось із в'язнів мав уже звільнені ноги, щоб утікати, хтось пробирався до виходу, тож іншим здавалось, що вони можуть не встигнути розкуватись, бо інструменту було мало, і вони навіки залишаться у тій задушливій напівмогилі. Люди, кваплячись і нервуючи, продовжували розковуватись, і коли хтось надто довго морочився, інші нетерпляче виривали у нього з рук так потрібні зараз усім ножиці, ножі, стамеску, але перші не поступались, бо не могли віддати рятівну річ комусь, не звільнившись самі. В потемках виривали ножиці навіть у тих, хто їх уже не мав, передав іншому, хекали, стогнали, сварились, наче виконували не знати яку напружену роботу. А те мов на чутливих приладах, відбувалось на ланцюгах, породжуючи гучний металевий брязкіт. У землянці нестримно наростав підозрілий гамір. Вас іздас!» – увірвався раптом з надвору погрозливий окрик. Староста! Що за гармидер? Сліпучий промінь ліхтарика полоснув по дузці замка і, мов заспокоївшись, що там все на місці, запитливо проник крізь грати в чорне нутро землянки. Якби навіть ударили дубцем по голові, те приголомшило б, мабуть, менше, ніж оцей не такий уже й гучний вигук. В землянці миттю настала така мертва тиша, що лякала, здавалося, дужче, ніж недавній брязкіт. Товариш Федір ще з вечора передбачливо наказав Закарпатцю Якову бути біля дверей і наслухати пильно чи щось важливе почути з німецьких розмов і передати негайно, чи коли виникне потреба щось пояснити охороні. От і виникла. Та це хлопці за картоплю б'ються, спробував заспокоїти вартового яків, хоч у самого од надмірного напруження голос перехоплювали спазми. Бідон, не вискребли, от і знялася колотнеча. Вартовий повірив. Хіба не бились вчора ці ненажерливі трупи навіть з-за невимитого бідона з-під баланди за смердючу гущу на дні? Заходився реготати. Ну, не дурні ж ці смертники. Вранці їх знищать і попелу не залишиться, а вони вночі б'ються за картопляні вишкрипки. Тут погода злить, дощ припускає, туман, чвакає під ногами, та й щось довго не надходить зміни, а вони ще завдають зайвого клопоту своїми дурними витівками невдоволено закрокував вздовж землянки. Коли чвакання кроків подаленіло, в'язні знову взялися за кайдани, але тепер обережніше, розумніше, бо той окрик і промінь ліхтарика таки хлюпнув крижаною водою на розгарячілі голови. Товариш Федір порадив зціпте зуби, і в'язні розковувались мовчки уперто, і хоч ланцюги все одно подзенькували. То вже було не страшно, бо металевий брядськіт завжди долинав з землянки навіть тоді, коли зморені в'язні міцно спали. Кайдани, однак, дзвеніли од найменшого поруху навіть крізь сон. Вартові звикли до цього. Тож, коли розкувалися всі, і ланцюги опинилися долі, коли у землянці зникло постійне побрязкування, стало одразу незвично моторошно, не мов би навіть страшніше, як тоді, коли кайдани дзвеніли занадто гучно і розтривожено в момент паніки. Хоч бери ланцюги в руки і побрязкуй навмисне для маскування, щоб одвернути можливу підозру од надмірної тиші. Добре, що на дворі не вщухає дощ, хлюпотить монотонно якоюсь мірою скрадає звуки і тишу. Та й кроки вартового поделеніли. Він одійшов аж на той край землянки, мусив і там пильнувати на випадок підкопу навіть більше, ніж коло виходу, де височила сторожова вишка з кулеметом, націленим на землянку. Саме у момент, коли вартовий одійде найдалі, доведеться відмикати замок. Крізь грати зсередини. З вишки, що метрів за 25 звідси, сподівались, не помітять руки, що просунуться крізь браму, не розгледять кощавої костомахи, так схожої на металевий прут воріт. Та й туман же якраз мряка темрява. Звідси, правда, помітно, що вартовий стоїть до землянки боком, за вітром, щоб дощ не забував у лице теж добре. Пілотку натягнув аж на вуха, комір шинелі піднятий, руки від холоду позасовувані в широкі рукава. Навіть видно, як він злегка похитується, певне, притупує, щоб зігріти закляклі ноги. А може, то в їхніх очах від напруги і втоми хитається. Тим часом. Чавкання кроків знову посилюється, наблизилось. Ковзнув по замку осліпливий промінь ліхтарика, і тупіт став пригасати, поделенів. Нарешті, крізь грати воріт, просунулась кістка руки, вціляє ключем в чорне вічко замка. Та ключ підступно дрижить у неслухняних пальцях, ніяк не може втрапити в отвір, та й до біса ж незручно. Володимир подумки умовляє себе спокій і витримка. В глибині навіть майнуло самокритичне, а ще вихвалявся, що колись не було на світі замка, котрого б не відімкнув. А зараз, коли відімкнути треба неодмінно, підступно тремтять руки. Товариш Федір помітив той стан, підбадьорив. Володю, вперше назвав його так. Давай, Володю. Давай сміливіше. Жми на всі педалі, а позаду чекають довірливо сотні в'язнів. Товстий металевий кінець нарешті пірнув у глибокий отвір, надійно спинився в тугих пазах. Володимир відчув, що ключ увійшов до краю і обережно. Як тільки міг зараз став повертати його, злегка похитуючи всього себе, вкладаючи в ті рухи, як тоді під час примірювання. О, так і повертається, подається. Ще трохи, ще. А в землянці така неймовірна тиша, наче немає нікого, ніби й не дихає ніхто, лише дощ плюскотить на дворі об землю, об металеве плетиво брами й дрібні водяні пилинки летять на руку, приємно торкаються своєю свіжістю. Тиша позаду, тиша в самому собі, наче і серце застигло, спинилося. раптом різке металеве скрипіння розтинає зухвало ту мертву тишу. Рука інстинктивно встигає висмикнути ключа, а вартовий уже поспішає. Кроки густі, квапливі, майже біжить. Ось ліхтарик освітлює грати дверей, нишпорить по них впивається в замок. Невже вартовий помітить щось підозріле? Тоді тривога. Бувало таке нараз. Пронизливо засюркотить сюрчок, завалують невсипущі собаки, здіймуться у чорноту ночі яскраві ракети, і стане ясно-ясно, видніше, як у день. Залунає доокруг стрілянина, крик, гавкіт. Знову ракети так рясно у небі, наче хтось серед ночі намислив збирати розсипані на землі голки. Потім усе ущухне так само зненацька, як здійнялось. Згаснуть ракети, припиниться стрілянина, стихнуть окрики, гавкіт, і табір знову огорне липуча холодна мла, немов ще густіша, ніж була до того. Бувало таке, чи справді хтось намірявся тікати пробував вирватися на волю, чи хтось ненароком опинився у мертвій зоні біля табірної горожі, чи, можливо, те лиш привиділось вартовому. А може, охоронці проводили навчальні тривоги, тренувались чи просто розважались, знущались над в'язнями, як отой нічний розстріл після нальоту радянських бомбардувальників на Київ. Сьогодні розваги не могло бути. Усе промовляло за знищення вранці всіх і коли щось виникне зараз, те й буде початком останнього ранку для них, початком кінця. А промінь ліхтарика й досі пильно обмацує кулачище замка, товсту підкову дужки, металеві приварені скоби. Чого ж так довго? Чи то лише так здається, бо зараз для них кожна мить, як вічність. Таких хтось із смертників народився в сороці, Може, і Микола. Його везучості заздрили друзі, і дівчата, жартома ворожачи на долоні, теж пророкували довге життя й удачі. Таки хтось між ними щасливий. Замок був старий, давно немащений, приржавілий на дощах, і товста металева дужка, відімкнувшись, не випала з пазу, не випорснула, а осталася на місці. Може, і не відімкнулась. Але ж чому так немилосердно заверещало? Ні, ні, замок відімкнувся. Володимир вловив, почув навіть, як всередині клацнуло рази вдруге, а потім ото заскрипіло. Та ось вартовий одвів світляне лезо у бік, кинув його собі під ноги, пильно обмацуючи землю. Одійшов кілька кроків, різко спинився ще раз блимнув променем на масивну дужку, переконався на місці, погупав заспокоєно далі, як і раніше, попід ворітьми, вздовж землянки і знову назад. Злючись на дощ, на осклизлу стежку, на оцих ненормальних трупів, котрих доводиться вартувати осточертіло, швидше приходила зміна, щоб сховатись до приміщення і зігрітись підсушити над вогнем пічки, намоклий одяг, перетрусити білизну, бо кусюче шва її німецьким солдатам допікала добряче, хоч би швидше все це кінчалось. Після сліпучого мигання ліхтаря пітьма у землянці видавалась ще густішою, і часу ніби минуло дуже багато після отих нестерпно тягучих хвилин тривоги, а часу ж в обріз. Поки почне світати, треба не тільки вирватися із землянки, а й опинитись якомога далі від табору, яром дістатись до Дніпровського лугу, а там поза містом до лісу. Зволікати не можна, хоч кожен розумів, що і так ніхто не гаяв жодної хвилини. Ось пошепки передали ставати в ряд по чотири на ширину виходу коли кинутись разом виникне давка, затори, кулемет потіче всіх ще у горловині землянки на сходинках, тільки по четверо, щоб рухались вільно, без жодних затримок, ринутись одностайно густою лавиною у перший ряд найдужчих, найсміливіших, щоб могли одним натиском розчахнути навстіж важкі металеві ворота і кинутись уперед на вартового до вишки під кулемет. Микола. Ти завжди в колоні перший, озвався товариш Федір. І на розстріл, і на роботу звик уже. Ставай і тут попереду. Виводитимеш колону, як домовлялись. Намагався говорити спокійно, проте хвилювання не вдавалося приховати, і всі, хто чув його, розуміли, що зараз інакше не можна. Микола опиняється коло самих воріт торкаючись тілом грудьми мокрих холодних прутів, дихає глибоко, ніби йому не стає повітря. Поруч Гордій, хоч раніше ніколи не йшов попереду. Певно, йому здалося, що тільки з Миколою вдасться вирватися на волю, і тому не відстає ні на крок. Мав нагоду переконатися у Миколиній твердості, що з ним всюди надійніше. Гуп, гуп, знов наближається вартовий ще кілька хвилин нестерпного очікування, хоч би витримали нерви. Промінь на грати, на дужку, на замок. Тільки б не заманулось перевірити рукою, посмикати. Ні. Губ-губ, уже віддаляючись. І тоді, товариші, Почули в'язні тихе, схвильоване слово, і мимоволі здригнувся кожен. Так незвично пролунало тут, в яру, в моторошному підземеллі, це звичайні товариші, яким давно до них не звертались. Не в'язні, не смертники, не одиниці, не трупи, а товариші. То промовляв в'язень, якому зараз вірили всі, як собі. Настала вирішальна хвилина. Не усі вирвемось на волю, але хтось вирветься обов'язково. Сто Десять, два, один, бодай один, щоб розповісти людям про цей яр, про нас з вами, про цю втечу. Хай знає світ про страхіття фашизму і не забуває нічого. Хай знає світ про боротьбу радянських людей і не забуває нікого. Я уповноважений партії по організації партизанського руху на Приірпінні. Якщо загину, повідомте у центральний комітет. Ми зробили все, що могли. Вперед. Торіфі закінчив тим самим словом, яким почав, бо воно завжди людей робило людьми, спільниками, борцями, і зараз годі було підшукати більш відповідного і вчасного слова. Кроки вартового майже затихли. Він аж у тому кінці землянки. Вперед! Володимир знову просунув руку крізь мокрі холодні грати, міцно ухопив замок і з усієї сили рвонув донизу, може навіть сильніше, ніж було треба. Знав, що коли не тягнути, а рвучко смикнути, сила тоді додається. Дужка від того ривка подалася вгору, випорснула з приварених до дверей скоб, і замок, немов підточене хробаком яблуко, гупнув на землю. Як тоді, в той незабутній мертвий ранок, звідки все оце почалося. Перші четверо серед них і Микола налягли відчайдушно на ворота, і градчаста металева брама з пронизливим скреготом, ніби ніколи так не скрипіла, широко розчахнулася в наскрізь промоклу холодну чорноту ночі. Ніч як мить. Як тільки Микола попереду першої четвірки безстрашно кинувся прорізаними в землі сходинками наверх, він ще встиг помітити, що вартовий біля кулемета на висті стояв і досі боком до землянки за вітром. Руки, які раніше закладені в рукава шинелі, комір піднятий і пілотка з відкоченим затильником натягнена на вуха. Поки що вартовий нічого не чув, не бачив, не помічав того, що відбувалось поруч. Байдуже перехитувався з ноги на ногу, притупував, грівся. Певне, таки справді там у горі холодно, коли навіть тепло взутому мерзнуть ноги. Микола притьма долає земляні приступці, укріплені грубими дошками. Один, два, п'ять. Під кулемет! гукає, не обертаючись і друзям і самому собі, іначе виштовхнутий пружиною вилітає наверх. Марші під виглядку, проскочити добре пристріляну смугу перед землянкою, мертву зону, всюди ці мертві зони, а далі під вишкою стріляти по них буде незручно, минути вежу і в яру, глибінь, у чорноту провалля і далі, далі. Тільки встигнути подолати страшну простріляну смугу, проскочити мертву зону і залишитись живим. Біжить. Секунду, дві, п'ять. Чую, як збоку хекають інші, а ззаду з нори землянки вихоплюються і вихоплюються по чотири, мов нічні приводи в'язні, і, здається, не буде їм ні кінця, ні краю. Ніби всі розстріляні тут останнім часом і винищені раніше ожили зненацька, воскресли з попелу і тепер ось біжать, спотикаються, падають, знову підводяться, мчать просто на кулемет мов би прагнуть комусь довести, що вони безтілесні, непідвладні кулям смерті, коли навіть свинцева злива неспроможна їх зупинити. Як і передбачали, німці спершу оторопіли. Ще секунда, дві, три. Товариш Федір мав рацію. Кілька перших хвилин будуть вирішальними, поки не отямиться охорона. Мовчав кулемет. Жодного пострілу. Першими сполошились сторожові собаки накинулись на втікачів, чепилися гострими іклами в кістляві сохлі тіла, але лавина отих рухливих скелетів була такою густою і твердою, що миттю зім'яла тих ошалілих вовкодавів, розтоптала, знівичила, потекла далі, розтікаючись на всебіч. Туман, темрява, мряка. Важко було щось зрозуміти. Вартові теж опинилися у тій вируючій гущі. Хтось уже вчепився комусь у горло, хтось гатив гітлерівця молотком по голові, хтось вирвав автомата, біжать уже коло вишки. І в ту ж мить сліпучо червона ракета тривоги, таки охолона в цю ніч сторожувала пильно, знялася у морок неба, зашипівши, мов довгохвоста зміюка. За нею друга, третя, четверта, уже білі, рясно повисли вони в низькому набряклому небі, і хоч мряка скрадала їхню яскравість, однак на землі стало видно, видно, як при повному місяці. Кулемет захопити не вдалося. Він нарешті озвався, тіпнувся, немов раптово прокинувшись, зататакав сполохано, наче крізь сон, густо плюнув вогнем, і по всьому яру, стоголосо відлунюючись, знялася розбурхана стрілянина, як на передовій. А з німої нори землянки бігли й бігли білі приводи, якісь безтілесні примари в зловісному світлі ракет, розпливчатому од мряки й туману. Бігли кістляві, зігнуті постаті, людські скелети, падали в темне провалля. Озвалися інші кулемети, розставлені по відрогах яру. Постріли злилися в один суцільний гук, і тільки моторошні крики смертельно поранених розтинали той зневіснілий кулеметний перестук, що миттю виповнив яр і тепер, відлунюючись, котився з усіх боків та кулі були безсилі проти людської маси. Ті, що встигли проскочити вишку віялом розсип, розбігалися яругами. Німці стріляли, а білі привиди бігли, зникали, ніби провалювались у чорні вирви, розставали у мороці дощу і темряви, і звідки знати, чи всі падали мертвими, чи хтось утікав живим. Очі ракет, наче підсліпуваті більма, кліпали немічно в небі, мов придивлялись, куди ж так нестримно несли сірі примари. Але втікачі не зважали на той прискіпливий погляд, а спотикаючись і падаючи, бігли і бігли вперед, повзли, дерлись, скочувались, де було можна, аби тільки вперед, аби тільки опинитися якнайдалі від цього мертвого жаху куль і осліпливих білих ракет. Знали, куди б вони не добігли, на них не чекатиме щось гірше. Кулемет на вигляд аж захлинався, хоч ніхто вже і не вихоплювався з чорного підземелля. Вартовий ще і ще хльоскав чергами по мовчазних гратах дверей, по онімілому темному виходу, по завалених трупами земляних сходинках. Топа йде, знетямлено вибіг на фигляний ганок комендатури, що сталося. Як могли трупи одімкнутися і розчинити браму? Як скинули ланцюги з ніг? Добре помітив, що смертники бігли розколені без кайданів, куди подівся вартовий біля виходу і чому забарився кулеметник на висці. Найперше подумалось, зрадив хтось із своїх, із гестапівців, допоміг в'язням, продався, аби зберегти власну шкуру. Мав же і раніше підозру на декого. Бидло, нікчеми, продажні душі, кретини. Жаль, що він тоді розстріляв лише одного офіцера. Він до них ще добереться. А поки що жоден із смертників не повинен втекти. Такий наказ самого рейхсфюрера. Від цього страшного нагадування топа йде підкинуло, наче пружиною. Він зірвався з місця і метнувся дворищем, і хода його зараз видавалася ще потворнішою, ніби не йшов, а підплигував у якихось невидимих путах. Донелатер, сто чортів вашому батькові. Як пояснити таке безглузде цей нічим неоправданий випадок, як доповідати Гімлеру? У Берліні не звикли до подібних донесень. Та не смаліть у небо, прорвало нарешті його. Ідіоти, заводьте мерщій мотоцикли, schnell, бігом. Зіпав на спантеличну охорону, наче на в'язнів, аж захлинаючись у власних командах. Перекрити всі навколишні шляхи негайно і по слідах з вівчарками. Що? запитував історично, ніби хтось намагався йому перечити. Всіх виловити до одного і знищити 350 трупів повинні лежати трупами, ніхто не повинен втекти але чим далі, тим більше переконувався, що хтось уже втік, та й не один. Від того навіснів іще дужче, несамовитів, звивався у конвульсіях, вигукував щораз нові команди, сам гаразд не тямлячи, що слід зараз робити і як діяти. Затріскотіли мотори і по шляхах, по стежинах помчали мотоциклісти з кулеметами на колясках. Топа йде, прислухався, нервово посмикуючись. Нараз від землянки долинув стогін. Що? Хтось там ще лишився живий? І гестапівець, на ходу розстібаючи кобуру, кинувся до землянки. Стрибав через трупи, немов через купиння, топтався злісно по ще теплих тілах, перевертав носком лискучого чобота тих, хто, біжачи на кулемет до вишки, упав до лілиць і цідив, стиснувши зуби, ракети. Пускайте ракети, нічого не видно і коли натрапляв на що живого, що корчився од ран, кривив злорадно тонкі посинілі губи, надміру випростовував всі зосереджено сілився в око, як тоді, коли добивав контрольним пострілом задушених у газ лагені чи розстріляних після вечірньої перевірки за якісь незрозумілі провини і тільки коли упевнився, що серед лежачих не зосталося жодного напівживого, що тут були справді лише трупи, тільки тоді, начеб трохи угомонився. Щось іще зіпонув охороні божевільне, погрозливо несамовите, чого, напевне, і сам як слід не усвідомлював, і побіг, помчав пруткою з нервовим підскоком ходою до двоповерхового цегляного будиночка вартівні, до своєї затемненої чорним маскувальним папером кімнати. І насамперед йому чомусь нагадався розстріляний ним офіцер, начальник караулу, коли утік один в'язень Бабиного Яру. А тепер же утекло багато. І відповідальний за це він топа йде. Власне, тікали всі разом організовано, бо не могло все так скластись випадково. Отже, наказу Гімлера не виконано пронизало свідомість, мов струмом. Жодного свідка, жодних свідків. Хоч, здається, такого наказу нікому не під силу виконати, бо нічого на землі не зникає безслідно. Сліди залишаються завжди, чим старанніше їх намагаються приховати. Наказу не виконано, ганьба. І тепер, очевидно, його інженера по розстрілах розстріляють без найменшого вагання. Увійшов до своєї кімнати, зняв кашкети з високою тулією, де над блискучим вигнутим козирком білів череп і перехрещені маслаки кісток, поклав догори дном на столику біля дверей. Постягував з довгих закляклих пальців один за одним чорні шкіряні рукавички, хоч як поспішав по тривозі, а не забув задягнути. Кинув їх до перевернутого кашкета, провів по висіючому черепу довгою худою долонею, що зараз видавалась особливо липкою і холодною. Ніби намагався прийти до тями, щось пригадати зараз винятково важливе і необхідне. Нараз похопився, повернувся мерщій до дверей, замкнув їх лишив ключ у замку, щоб не просто було їх відімкнути іззовні. Скинув мундир з орденською стрічкою у петельці і залізним хрестом на грудях, акуратно повісив на бильці стільця, взяв зі столу руду оксамитку і, поставивши ногу на стілець, поглянцював на ваксовані халяви чобіт. Одного, другого, випроставшись, знову вдягнув мундир, застебнув на гудзики аж до блідого гострого підборіддя. Якусь мить ще постояв, ніби пригадував, що ж він, власне, збирався робити. Ага, звично підплигуючи, попростував до вікна, злобним рухом зірвав маскування з цупкого лопотючого паперу, щоб видніше було прицілюватись. Що? Ні, він ще не вирішив остаточно. Голова конвульсивно тіпнулась од нервового тику. Стояв, утупившись, осклілим поглядом в похмуре нічне надвір'я. В небо й досі злітали сліпучі ракети, мов довгохвості змії, висли в драглистій сірості під сліпуватими більмами, немов уперто нагадували про те, що тільки насталося. Здалеку, з глибини яру, долинала стрілянина. Ті постріли мов би, нагадали йому про найголовніше зараз. І тоді йде, знетямлено потягнувся до кубори. Вона була незащепнута ще від дострілювання напівживих біля землянки. Рвучко висмикнув пістолет і останній свій постріл зробив точно в око самому собі. Ніби і не в себе цілу, а дострілював смертника, який міг би ожити і лишитися свідком. Власне, для офіцера есесівця, що не виконав наказу рейхсфюрера, нічого іншого не залишалося. кіхті сумління. На дні яру Микола наткнувся на Гордія. У передранковій сутіні впізнав його вузьку сутулену спину, і тепер вони бігли разом. Гордій встиг опинитися тут раніше, хоч був ніби кволіший, вічно скаржився на якісь болі. Очевидно, Микола притримався біля кулеметної вишки, все ще сподіваючись її захопити і прикінчити вартового, щоб той не косив утікаючих кинджальним вогнем, як радив товариш Федір. Але не вдалося. Та й самого Федора щось не видно, коли б не загинув. Бігли, ніби з усіх сил, а виходило щось не дуже швидко ноги, звикнувши до кайданів, тепер не могли ступатися гнисто, широко, а дріботіли, зашпортувались. Чи надто ковзались вони по розкислі від дощу глині, грузли, а проте бігли, пробивалися вперед. Бо ракети здіймались уже віддалік позаду, над чорними визубнями від рогів яру заливали мертвотно блідим світлом не землю під ногами, а обшир неба, і кулеметне татакання притихло. Чи не долинало сюди, чи, можливо, не було вже по кому стріляти, і воно припинилось. Хекали, спотикалися, падали, зводились і знову бігли відчайдушно, майже наосліп, вибираючи шлях невідомо за якими прикметами, наче і справді щось бачили в пітьмі. А таки бачив Микола чорний силует деревця на сході над самісінькою кручею. Бігли і мокра осклизла глина, порскала з-під ніг, пружне гіляччя кущів, боляче хвиськало по обличчю, шматувало і без того подерті брудні сорочки. Тверді шпитаки впивалися в ноги, гості камінчики сікли ступні, а хлопці бігли і бігли, бо не мали часу ні вибирати стежку, ні відчувати болю. Гордій почав приставати, і Микола разів і вдруге стишував біг, дожидався його, а потім, сам, ледве переводячи подих, тихо умовляв, не відставай. Прошу тебе, не відставай. Поки не розвиднілось, треба вирватися з яру. Гордій винувато рушав далі. Ось попереду глухо завирував потік. Мерщій воду. Це навіть добре брести рівчаком. Собаки, якщо сюди примчиться погоня, загублять слід. Під ногами запінулось, захлюпотіло потік, щедро виповнений нічним дощем клекотів бурхливо і глибоко, плескався погрозливо поміж стрімких глиюватих стін. Відчувши воду, так багато води біля себе, Микола раптом згадав про спрагу. Хоч би зараз напитись у волю і не смердючої теплої води з цистерни, з брудної жмені, а прохолодної, свіжої, прямо з потоку. Уже нагнувся, щоб зачерпнути, ковтнути, як раптом спинився. Ця ж вода звідти, де так багато лежало трупів, давніх, напівзотлілих і цих, що тікали зараз, і пити миттю перехотілось. Трохи обхлюпав обличчя голову бо хоч сіявся дощ і промок наскрізь, однак весь пашів вогнем од утоми і напруження. Чув, як позаду хлептав за Євчака воду Гордій, ненаситно з пригорщі, бо не міг стерпіти згагу, і вода видалась йому такою незнано смашною і чистою. Побрали далі. Нарешті яр широко розступився пологими пагорбами, і Микола побачив на тому боці потоку крутий узвіз, а далі і першу садибу, що притулилась над кручею, паркан, дощина хвіртка, залізний дах у глибині двору. Метрів за сто попереду над потоком чорнів невисокий дерев'яний місток, там пролягала дорога. До містка було далеченько, та й дорога лякала, і Микола побрів до того берега навпрошки. Глибшало, вода сягала колін, шпарко підмивала піщане дно під ступнями. Ноги грузли, засмоктувались, ледве ставало сили їх витягувати. Ось вода вже за коліна, прутка, напориста, і, здається, коли ще поглибше доведеться вертатись, бо коли б вируючий потік не звалив з ніг, не поніс, мов суху билинку, не захлиснув. То було б до краю образливо й дико втекти от кулів, топитись, знесилівши у неглибокому рівчаку. Немов почало міліти. Ще трохи і нарешті вибряхались на берег, хутчі через дорогу туди до подвір'я під кручею, до потемнілого від дощів трухлявого паркану, ось і хвіртка, чи заходити. А коли тут собака, а може, і гітлерівці, але ж треба кудись ховатись. Наче й небагато минуло часу від початку втечі, а ніч хутко спливала, починало сіріти, і коли б хтось не помітив їх, обережно натиснув на клямку, наче у себе вдома, трохи вгору і рвучко вперед. Зайшли сторожко, ще обережніше причинив хвіртку. І в ту ж мить почули, як на дорозі залопотів мотоцикл гестапівці з табору. Мотоцикл вилетів на стуганки і на стил містка через потік і зупинився. Солдати посплигували на землю, розвернули кулемет в колясці туди на рівчак у широку німу горловину яру, де всього кілька хвилин тому брели по воді Микола Гордій якби пішли на місточок, якраз би оце зустрілися з мотоциклістами. От ти не поспішай. От ти прислухайся до надривного гупання серця, до втоми, до болячок на понівечених ланцюгами ногах. Бігти, лише бігти, далі й далі, невтомно, поки ще б'ється серце, поки ловить повітря, роззяплений спрагло рот, поки не знесилів до краю, не впав, тоді хай що буде, а поки здатний переставляти ноги, біжи. Пригенцем кинулись от хвіртки і тільки тепер помітили, що й у дворі, до якого вскочили з опалу, теж німці. У квітнику біля хати, потрощивши низенький штакетник і розлогі кущі буску, ваніла довжелезна крита машина, блимала в сутіні круглими фарами, наче сова баньками. У дворі стояли солдати, тільки б не наразитись на вартового, бо тоді знову тривога, окрики, погоні, постріли. Почують гестапівці на містку, і текти буде нелегко. Гордій рванувся назад до хвіртки, але Микола притримав його за руку. Стояли завмерши. Не би, нікого поблизу немає. Лише сонно біліла в пітьмі причілкова стіна з двома темними вікнами, ніби широке бліде обличчя з чорно запалими очима, і машина не зводила з них засклілого погляду фар, котрі, здавалось, дивились і все бачили, помічали. Де ж вартовий? Може, його не поставили тут, поблизу великого концтабору, де і охорона, і не всепуще валування сторожових псів, а може, у досвіта, коли особливо тягне людину на сон, та ще в таку дощову похмуру погоду вартовий закуняв десь у сховиську, чи й подався до хати, чи тут немає місцевих жителів. Повиганяли всіх при наближенні фронту, як це завжди робили гітлерівці і солдатам, нікого було остерігатись. Як би там не було, а треба мерщій звідси зникати обережно скрадливо, поки не пізно тікати, якщо їм нарекла доля зараз бути втікачами. Мимо сонно принишклої хати, мимо плямистої, мов слизька ропуха чужинської машини з некліпними очима фар тихцем, нечутно, як тіні, через подвір'я стежкою в городи, далі й далі, бігом, підбігцем. Крізь тісну проламину в огорожі пролізли до сусіднього дворища. Раніше, мабуть, крізь цю дірку лазили тільки собаки, і через город уже зібраний, опустілий, далі, де знову зміїсто зубцювалися кручі якогось провалля. Підбігли, зупинилися. Внизу підступно темніло мертве плесо старого глинища цегельного заводу, висока труба, якого обік чорно стриміла в небо. Тут не зійти. Круто. Краєм урвиська велась стежка. Значить, кудись вона мусила вивести. Стежкою вибрались на вузеньку, кручену вуличку, грубо вимощену нетесаною бруківкою. На паркані Микола помітив табличку Шполянська. Гостряки бруківки гостро сікли ступні. І хлопці знову пролізли в город і побігли м'якою, розкислою, од мряки землею. Попереду, на тлі просвітлілого обрію, темніла рівна, немов проведена під лінійку смуга. Микола здогадався залізничний насип, як у них у боровому, попід лісом, ще з далеких пагорбів Бабиного Яру іноді бачив цей крутий насип з високосклепим тунелем моста над Куренівським шляхом. Залізниця вела від Дніпра до Святошина. Отож, Якщо бігти понад колією, можна дістатись до Святошинського бору або, перебравшись через насип, вийти до ще ближчого звідси пущеводицького лісу. Зараз для них єдиний порятунок, поки не розвиднілось зовсім добігти до лісу. Там легше заплутати сліди, сховатись, та й погоня, побоюючись партизанів, не стане заглиблюватись в гущавину. В лісі зможуть перепочити, щось кинути в рота і потім пробиратися до партизанських місць, шукати сліди якогось загону. А через насип треба перебиратись зараз, поки темніше, поки ще є сили. І та висока дамба, немов одгородить їх від найстрашнішого. Бабиного Яру і погоні. Наблизились до насипу, залягли, причаїлися у канаві. Залізницю німці завжди пильно охороняли, а тепер, коли наблизився фронт до Дніпра, і посилились диверсії і поготів. От партизанів уздовж насипу були вирубані дерева, прочищені чагарники. Треба роздивитись уважно, перелазити обережно щоб не наразитись на патрулів. Лежали, прислухались. Але Микола, здавалось, зараз нічого не чув, крім гучного бухкання власного серця, та ще надривно хекав з боку Гордій, ніяк не міг віддихатись. Полізли. Нарешті шепнув Микола і поплазував перший. Ось і крутий схил залізничного насипу, подерся вгору. З-під ніг Посипався жорсткий гравій, дрібні камінці з шерехом котились донизу. Руки намагалися міцніше за щось ухопитись, але намарне. Все вислизало з-під пальців, і здавалось, скільки ж щастило видипатись вгору, стільки ж обсувався назад. І край насипу, який раніше темнів далеко над головою. Униз буде легше. Заспокоїв себе і ліз, ліз, обдираючи об щебінь лікті й коліна на той бік. Можна просто скотитись. Нарешті плиснули рейки. Микола вхопився за металевий холодний пруг і так лежав якусь мить, аби тільки не сунутись назад, перепочити трохи, огледітись довкруг. Напружився, підтягнувся на руках, ліг на край густо просмоленої шпали. Гордій ще дерся позаду, і Микола простягнув йому руку, допоміг вибратись. Я далі не можу, ліг поруч, важко хекаючи Гордій цикнув Микола і, не випускаючи його руки, поповз через рейки. От і край насипу. Схил на другий бік. Микола вивільнив руку, відчув, що Гордій тепер не дуже й тримався за неї, ліг і покотився донизу, зовсім не замислюючись над тим, що могло там чекати на них. Як, бувало, колись малим скочувався з залізничного насипу під своїм боровським лісом, примовляючи весело, котилася торба з високого горба. Коли пасли біля бору череду і гралися у розвідників чи у піжмурки, або тільки швидкі з колії, геть от залізниці, і щоб гордій теж котився слідом. Чув, як осувалися збоку, сипались донизу камінчики, здавалося, що від Гордія вони шурхотіли дужче, ніж од нього. Можна б тихіше. По цей бік насипу уже не було ні хат, ні дворів, ні городів. Аж до далекої смужечки лісу тяглися піщані белебні, відроги глиюватих пагорбів, поплямлених, мов колючими лишаями, низькорослим чагарником та бур'янами. Мерщій до найближчих кущів і там сховатись, передихнути. Звісно, довго затримуватись не можна, бо до лісу ще далеченько, а треба туди встигнути до світання. Не відставай, нагадав Гордію і, звівшись на ноги, пригінцем кинувся бігти. Десять кроків, п'ятнадцять. Щоб легше ступалось, а вірніше, аби переконатись, що він таки рухається вперед, почав лічити кроки. Двадцять, тридцять. Але ж позаду чомусь не чути Гордія з густим присвистом хекання. Оглянувся. Приятеля не видно. Що з ним? І доці лежить у канаві під насипом, куди скотились. А тим часом хутко розвиднюється. З'являться патрулі і можуть помітити його з насипу. Невже він не розуміє, що треба звідси тікати, навіть якщо вже немає сили, як кажуть, через не можу. Микола спинився, махнув рукою, мовляв, давай за мною не відставай. І в тому тривожному помахові були і нетерпляче вмовляння і вимогливість. Гордій підвівся таки з канави. Похитуючись, ступив крок другий. Микола намітив найближчий кущ, де можна сховатись. Краще б у сосняку, де глиця густа зелена, а з куща листя осипалось і голе галуздя давало поганий захисток. Озирнувся ще раз. Гордій дебуляв позаду. Хоч би не впав, хоч би витримав. До лісу кілометрів з три. Але ж так швидко світає, коли б устигнути. Слід дочекатись Гордія і підганяти його чи взяти під руку і підтримувати, допомагати йти, надто вже він відстає. Гордій наблизився звільно, похнюпивши голову. Порівнявся, але не підвів погляду, мовчки минув, пішов далі до кущика. Там опустився на землю, просто впав. Микола підступився до нього. Стомився, не знайшов, що запитати інше. У відповідь ні слова. Лише груди. Голі ребристі груди поривчасто ходять ходором, ніби і не видихають, а тільки хапають повітря, вбирають у себе, наче побоюються, що воно незабаром вичерпається, і треба встигнути ним запастись бодай на кілька хвилин. Власне, що тут питати? Якої чекати відповіді? Хіба не видно? І Микола невпевнено запропонував, може. Я понесу тебе. Трохи, додав поквапливо, бо сам сумнівався в такій спроможності. Гордій здригнувся від тих приглушених слів, навіть хекання його на якусь мить припинилось. Ні, заперечив Квола, ти не понесеш мене. Ти глитнув повітря. Ти сам ледве переставляєш ноги. То було правдою. Микола з трудом тримався на скалічених довгих ногах, але ж він не спинявся і не зупиниться, навіть якщо зовсім не матиме сили ступити. Повстими сунутиметься, а не зупиниться, не ляже під кущем на поталу німецьким вівчаркам. Я не піду далі. Раптом досить рішуче промовив Гордій. Микола дивився запитливо гостро, відчув Гордій щось намислив. Не збирався ж він тут залишатись назовсім чи після всього добровільно віддатись у руки фашистів. Але Гордій не поспішав пояснювати, хоч для довгих розмов не було часу. Немає вже сил. Почав невиразно, бо зараз в обох сили були однакові. Ти йди, а я трохи перепочину. Але Микола про таке не бажав слухати. Я понесу тебе, повторив уперто, хоч знав, що не зможе цього зробити. Тоді Гордій признався. Він думає так. Далеко їм не забігти, бо вже світає, і хто зна, чи попід лісом не стоять німецькі війська, принаймні їх заслони. Отож, можливо, спробувати далі тікати поїздом, якимось випадковим товарняком. Тут залізниця під гору, ешелон повстиме повільно, буксуючи, ось тоді можна вчепитись за платформу, видертись на неї і од'їхати, хоч би й до Василькова. Очевидно, Гордій не наважувався просто відстати, щоб не накликати гніву напарника. Вдавати зовсім знесиленого теж не міг. Знав, що Микола, однак, не залишить його самого нестиме, тягтиме і, зрештою, доведеться йти разом. Тож і вигадав цей план з поїздом, який наперед здогадувався, товариш не схвалить. Микола якусь мить оцінюючи, вдивлявся в темний крутий насип. Далі рвучко обернувся до Гордія і нараз десь у найпотаємнішій заглибині його погляду помітив сподівання його Миколиної відмови, що не встигло вчасно сховатись, зникнути. Гордію явно хотілося, щоб Микола не погодився чекати надто вже випадкового ешелону, який рухався під гору настільки повільно, що й вони, кволі та виснажені, могли б видертись на платформу, котрі ледве здолали насип. Гордію таки хотілося, щоб Микола відмовився від такого плану дальшої втечі і заставив його самого. Одразу все стало ясно. Мабуть, надто вже гнітило Гордія постійне нагадування минулого, потреба знаходитись поруч, а тим більше, очевидно, лякало його спільне повернення до своїх, до партизанів, побоювання відповідальності перед ними за допущену легкодухість. Лебонь через це і відставав щоразу, скаржився на втому і, зрештою, вигадав цю несусвітню дурницю із щеплянням за платформу. Ну що ж, глухо озвався Микола. Жди поїзда. І додав з іронічним осудом. Може, для тебе німці подадуть спеціальний вагон. Не збирався докояти минулим, а якось вийшло саме собою. Гордій вловив той натяк і запобігливо пояснив. Трохи спочину і дожену тебе на узліссі. Ніби й забув одразу про свою пропозицію втікати на ешелоні. Я тебе ждатиму коло лісу. Пообіцяв Микола. У протитанковому рову. Пам'ятаєш? Знали той рів, бо ще у перші напружені дні війни привозили сюди людей з приміських сіл рити окопи. Гордій запевнив, неодмінно наздожену, їй Богу, і далі підемо разом. Може, й так. Хай трохи спочине, подумає, переконається, що його пропозиція.